Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 18, 1941 Ang kapanganakan ni Bishop Leo Drona. Isinilang siya sa Pangil, Laguna. Sa pagsunod sa kanyang bokasyon, pumasok siya sa samahan ng Salesians of St. John Bosco. Nag-aral siya sa Salesian Seminary College sa Hong Kong Ipinagpatuloy rin niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad Pontificia Salesiana sa Roma. Naordinahan siya pari ng ah, Salesian sa edad ng 26. Samantala, naordinahan siyang obispo sa edad na 45. Si Bishop Drona ang kasalukuyang namumuno sa Diocese ng San Pablo, Laguna. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.